Sozinho andando na selva, caminho estreito e muito escuro. Mas com a expectativa que encontra a luz no final do túnel. O foco tá só nos progressos, meu predileto é cantar um funk. Por isso, com papel e caneta, reescrevo uma letra e vou adiante. Tô em busca da melhora pra minha senhora poder viver bem. Sei que o dinheiro não é tudo, mas ajudaria umas notas de 100. Comprar uma goma melhor, sem goteira, geladeira cheia. Colheram que um dia plantei, mas o sucesso é Deus que semeia. Colheram que um dia plantei, mas o sucesso é Deus que semeia. Tô em busca da melhora pra minha senhora poder viver bem. Sei que o dinheiro não é tudo, mas ajudaria umas notas de 100. Comprar uma goma melhor, sem goteira geladeira cheia. Colheram que um dia plantei, mas o sucesso é Deus que semeia um dia de glória. São duas azante de orações. Matando um leão por dia, amanhã será menos para os meus irmãos. Hoje eu tenho a certeza que tu planta, tu vai colher. Plantando a humildade, a colheita é vencer. Plantando a humildade, a colheita é vencer. Cada um dia de glória, são duas noites de orações. Matando um leão por dia, amanhã será menos para os meus irmãos. Hoje eu tenho a certeza que tu planta, tu vai colher. Plantando a verdade a colheita é vencer. Hoje eu tenho a certeza que o que tu planta tu vai colher. Plantando a humildade a colheita é vencer. Plantando a humildade a colheita é vencer. É o DJ Pedro que produziu essa? Não tô acreditando. caminho estreito e muito escuro Mas com a expectativa que encontra a luz no final do túnel O foco tá só nos progressos, meu predileto é cantar um funk Por isso com papel e caneta escrevo uma letra e vou adiante Tô em busca da melhora pra minha senhora poder viver bem Sei que o dinheiro não é tudo, mas ajudaria umas notas de 100 Comprar uma goma melhor, sem goteira, geladeira cheia Colheram que um dia plantei, mas o sucesso é Deus que semeia. Colheram que um dia plantei, mas o sucesso é Deus que semeia. Tô em busca da melhora pra minha senhora poder viver bem. Sei que o dinheiro não é tudo, mas ajudaria umas notas de 100. Comprar uma goma melhor, sem goteira geladeira cheia. Colheram que um dia plantei, mas o sucesso é Deus que semeia. Cada um dia de glória, são duas noites de orações. Matando um leão por dia, amanhã será menos para os meus irmãos. Hoje eu tenho a certeza que tu planta, tu vai colher. Plantando a humildade, a colheita é vencer. Plantando a humildade, a colheita é vencer. Cada um dia de glória, são duas noites de orações. Matando um leão por dia, amanhã será menos para os meus irmãos. Hoje eu tenho a certeza que tu planta, tu vai colher. Plantando a humildade, a colheita é vencer. Hoje eu tenho a certeza que o que tu planta, tu vai colher. Plantando a humildade, a colheita é vencer. Plantando a humildade, a colheita é vencer. É o DJ Pedro que produziu essa? Não tô acreditando.